on the, the 14th of April of the year 2528การปฏิบัติธรรมะมันมีหลายวิธีสื่อสาร The practice of Dharma there are many ways of practicing Dharma แต่ที่ผมทำมา มันมันทำความสงบให้เรา เราเลยไม่มีปัญญาบางอย่าง อย่างที่ผมเคยทำมาพุทโธผมก็เคยทำมา นับหนึ่งสองสามเป็นตัวเลขผมก็ทำมาแล้วก็สัมมาอาราหังพองนุกอาณาปานสติเหล่านี้ผมทำมาทุกวิธี So the, the w a y t of practice that I did before, there w s no knowing that arose. Uh, I only derived calmness Um, these were methods like uh, internal recitation of the mantra Buddha or the counting of the breath up to 10, up to 20 and back down again, or internal recitation of Sama Arahant uh, while the breath goes in and out. These kinds of methods only gave me calmness. They did not give me any knowing, any panya. ผมต้องการความสงบแต่ผมไม่รู้ว่าความสงบนั้นมันมันมีหลายอย่าง I wanted calmness, and so I practiced in these ways. But I did not know at that time that there are different kinds of calmness. ผมไปทำผมอยากให้มันสงบกดนั่งภาวนาหรือบริกรรมว่าอย่างนั้นก็ได้ So I just wanted the mind to be calm. So I sat and I uh, controlled the mind or repressed the mind in order to have calmness. นี่คือ พุทโธก็ตามหรือคือนับหนึ่งสองสามเป็นตัวเลขก็ตามหรือสัมมาอารหังทองนุปอาณาปานาสติ นี่เข้าใจว่ามันเป็นอันเดียวกัน So all of these methods, in the way that I practice them, uh, whether i t w a s the recitation of Buddho or the counting of the breath, the recitation of Sama Arahant, whether it was the rise and fall of the abdomen, or whether it was uh, mindfulness of breathing, The way that I practice them, I understand now that all these methods a r e the same method. เพราะมันเกี่ยวข้องเรื่องลมหายใจทั้งหมด เอาลมหายใจเป็นอารมณ์ All of these methods use the breath as the object of attention. แต่ทำอย่างนั้นก็สงบจริง แต่มันไม่ใช่สงบ คือมันสงบคือมันสงบแบบไม่รู้ว่าอย่างนั้นก็ได้ So when we make the breath the object of attention, then we can have calmness. But that is only one kind of calmness. Uh, one way of saying this to say that that is the calmness of not knowing. ความจริงที่เราไปบำเพ็ญดูลมหายใจมันสงบจริงแต่มันไม่มีปัญญาสงบแบบนี้เรียกว่าสงบใต้โมหะสงบแบบไม่รู้ so truly in p r a c t i c e this way there is calmness real calmness but That is the calmness that is under the control, under the power of moha, delusion, or not knowing. เอาไปใช้กับการกับงานอะไรไม่ได้ เมื่ออยู่คนเดียวสงบ เมื่อไปเข้ากับสังคมแล้วไม่สงบคนนั้นพูดขึ้นมา คนนี้พูดขึ้นมา พอใจไม่พอใจบางครั้งบางคราวนั่งไม่ติดเลย เป็นอย่างนั้น so that kind of calmness we cannot use it in our daily life We can only have it while we sit alone quietly, but as soon as we get up and go out into the world again, then we cannot have that calmness. We cannot have it while we work, we cannot have it while we have interactions with other people. And so, even though we have that calmness while we sit, when we go out into the world, then we are at the mercy of satisfaction and dissatisfaction, happiness and unhappiness, and so on. So that kind of calmness cannot be a refuge ส่วนรณสิ n n o t b ี a refuge ต่อมาผมมารู้สึกจับควมเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มันรู้การเคลื่อนไหวทางรูปกายก็ให้รู้ และจิตใจมันนึกก็ให้รู้ so later on I think the practice developing awareness developing feeling awareness of myself that that was to have awareness to have feeling in movement that And I p r a c t i c e in this way so that whenever the body m o v e s I would know it. And whenever the mind moved, I would know it. ความสงบนี่มีอยู่สองอย่าง เมื่อมาจับความรู้สึก ความนึกคิดให้เห็นให้รู้ ให้เข้าใจกับความคิดอันหนึ่ง และการเคลื่อนไหวให้รู้ ให้เข้าใจสภาพหรือภาวะของรูปกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้ ให้เข้าใจ so this is another kind of calmness when we when we catch hold of the awareness, the feeling awareness in our movement, and so we know we know thought as it arises and passes away because we know the movement of thought, and we know the characteristics, the condition, the present characteristics, the present condition of the moving body, and this is another kind of calmness. เมื่อผมมาเข้าใจเรื่องนี้ คือเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวของรูปกาย เช่นกำมือเหยียดมือชิดมือขึ้นควบมือลง ยกมือไปเอามือมา เดินหน้าถอยหลัง เอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยชิดตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกนึกคิดให้มีสติเข้าไปรู้ทุกอิริยาบถเหล่านี้แหละ so in this way of practice we practice to know the movements of the body And if the body moves, as the hand opens and closes, or the hand moves backwards and forwards or up and down, as we walk backwards and forwards, as we, as we lean to the left or lean to the right, as we blink the eyes or breathe in and out or swallow saliva. And we know the movement of thought. As thought arises, we know that. We know, we see, we understand. วิธีนี้มันเป็นวิธีทำให้เกิดปัญญาความจริงสงบ สงบเหล่านี้มันสงบเพราะปัญญา ไม่ใช่จะสงบเพราะผมไม่รู้ so when you practice in this way then we can have the arising of knowing and this kind of calmness is the calmness of knowing not the calmness of not knowing ในขณะนี้เนี่ย พวกเราอยู่ด้วยกันหลายคน ความโกรธความโลภไม่ค่อยมีแต่หลงอาจจะมีบางคน บางคนอาจจะมีสติควบคุมกายวาจา หรือจิตใจมันคิดได้ so uh, right now while you're listening you probably have no anger you probably have no attraction or greed to anything you're just listening in a natural way but quite likely you still have illusions. you have not knowing unless you have uh, awareness feeling awareness sati or mindfulness unless you have this controlling or supervising body, speech and mind ความสงบแบบนี้มันมันไม่ใช่เป็นนั่งสงบ คือมันสงบเพราะปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงทำลายโมหะได้คาว่าโมหะโมหะนี่ใครขก็พูดได้ แต่ว่าในขณะที่เราโกรธเราโลภเราดีใจเสียใจ ในขณะนั้นเวลานั้นเรามีโมหะถ้าหากเราไม่มีโมหะแล้วใครจะพูดยังไงก็ตาม so this kind of calmness we have whatever we do and right now anybody is capable of saying the word moha delusion but when when we become angry or we become happy and become satisfied or dissatisfied glad or sad with anything then you have moha in that time so at other times we can talk about it and we can say it, but when it arises we don't know it, we don't see it. And so anger and greed arise consequentially. So we need to develop awareness. Until we have awareness, the clear knowing and clear seeing of our own mind, and it is only by that clear knowing, that clear seeing into our own mind that we can be free of those objects of mind which lead us. การกระทำแบบนี้ ใครทำก็ได้ ทำอยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่ใช่จะมีครูมีอาจารย์มาสอนมงจะทำได้ไม่ใช่อย่างนั้น มีครูมีอาจารย์สอนก็ดี ไม่มีครูไม่มีอาจารย์สอนก็ดีเพราะครูจริงๆนั้นมันอยู่ที่ตัวเรา so this kind of practice anybody can do it and you can do it anywhere you anywhere you are and you don't need a teacher uh, actually you can't have a teacher with this kind of practice but if you do have a teacher then that's fine that's good But the real teacher is in you already. The real teacher is in ourselves. The real teacher is ourselves. So we don't need to look for another teacher. The elders, the old people used to teach us that you need to do good. You need to do good in order that goodness is born or goodness arises in which refuge can be taken แต่เราไม่รู้แต่พูดได้คำว่าจงทำดี จงทำดี ให้ดีมีเกิดขึ้น เป็นที่พึงได้ ก็คือเรามีสติ รู้สึกตัว ตื่นตัว โดยที่ใดก็รู้สึกตัว ตื่นตัว นี่แหละคือแบบการทำดี so we can hear this often and we can say it and we don't understand it Uh, we need to do good. We need to do good for goodness to arise. And this refuge can be taken means to have sati, to have awareness, feeling of ourselves, and to know ourselves as we move in all, all postures so that we know the body and we know the mind. And this, this is called doing good. คำพูดคำนี้มันไปตรงออกกับคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าถ้าหาก มีทิกตุหรืออุบาสกอุบาสิกาอยู่โดยชอบแล้วมรรคผลนิพพานจะไม่ว่างจากโลกนี้ หรือหากว่าทิกตุอุบาสกอุบาสิกาอยู่โดยชอบแล้ว แม้พระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ไม่เป็นอย่าง What what is being said now is in accordance with what the Buddha said and he said that as long as there are monks and uh, practicing laymen and laywomen who live devoted to the Dharma practice, then uh, the path and the fruit and nibbana will not be absent in this world. As long as there are monks, practicing laymen and laywomen who are living devoted to Dharma, then there will be arahats in this world. แต่คำพูดคำนี้ ที่พระพุทธเจ้าสอน ว่าหากว่ามีคนอยู่โดยสอบแล้ว พระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลกนี้หรือมรรคผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ มันเข้ากันได้ มันเป็นเนื้อความอันเดียวกันกับคนโบราณสอน ว่าจงทำดี จงทำดี ให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นที่พึ่งใดพึ่งได้จริงๆ คนใดมีสติ มีสมาธิมีปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ so this saying that there will be the path and the fruit and the banner, there will be arahats in the world as long as there are people monks laymen laywomen living devoted to dharma this is this has the same meaning as what being said by the ancient people the old people uh, in the oral tradition in the villages when they said uh, you need to do good, you need to do good for goodness to arise, in which refuge can be taken. And this is the real refuge that they're talking about. This is the refuge we can really take. And this is to have sati, samadhi, panya, to have awareness, to have steadiness, stability, setting up of the mind, to have the knowing, to be aware of oneself, to feel ourselves at all times, to awaken ourselves at all times. and this is doing good and this is the real refuge การพูดนี้ไม่ใช่อวดดีว่าตัวเป็นผู้มีมรรคผล หรือว่า อวดดีเป็นผู้รู้ธรรมะหรือบางคนอาจจะหาเรื่องว่า เป็นพระอรหันต์อันนั้นเราไม่ไม่ต้องพูดถึง เพราะเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า เราไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเป็นอะไรทั้งหมดหรอกเพราะแต่ว่า เราทำการทำงานโดยไม่มีทุกข์ อยู่เหนือโลกได้ ก็พอแล้วคำว่าอยู่เหนือโลกไม่ใช่แต่อยู่บนสั้นฟ้าคืออยู่เหนืออารมณ์นี่เอง so these are these are very exalted terms uh, Maga the path p a of the fruit Nibbana Arahat but we don't have to give ourselves any labels in this regard. We don't have to be arahats. We don't have to be anything at all. So the only important thing is that we move and we live and we live in this world and we work without suffering, which is to be beyond the world, which is to be beyond all objects. เมื่อผมรู้อันนี้แหละความสงบมันมีมันไม่ใช่ไปนั่งสงบคือมันสงบจากอารมณ์เช่นความมีลาบมียศหรือสนเสริญนินทาทุกสุข so this is calmness and when you know this and you know calmness it is to be to calmness is freedom from all objects, all objects of mind. So we're not caught up with any object of mind at all, whatever it is, whether it's happiness or unhappiness, we're just not caught up with that, and that is calmness. ถึงจะเชื่อมลาบเชื่อมยศก็ตามมันไม่มีที่ตกกังวลเพราะว่ามันเห็นสภาพภาวะจิตใจของตัวเองจริงๆ อันนี้ความสงบแบบนี้ อยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์เลย so in this way of calmness we see the characteristics, the condition, the state, the present characteristic of the mind at all times. And so we're not caught up with whatever is passing through the mind, and that is calm. เรื่องความสนับสนุนนินทาหรือลาบยศเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมลาบเสื่อมยศทุกสุขเนี่ย มันเป็นธรรมดาของผู้ทุชนทั่วไป และคนที่มีปัญญาก็มองเห็นสิ่งนี้เหมือนกันแต่คนที่ ไม่มีปัญญาไม่มองเห็นเลยสิ่งเหล่านี้ so as far as ordinary conditions of mind go this anyone that has knowing even a common person that has knowing can know these conditions as they arise and pass pass away and they can see those going through the mind that is a common matter พระพุทธเจ้าท่านก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าจงมีสติ แต่พวกเรา ก็ถือว่าเรามีสติแต่สติที่เราทำการทำงานอื่นๆนั้นจริงอยู่แต่สติโตดูจิตใจโตชีวิตหรือความคิดมันนึกมันคิดเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ผม so the Buddha said the Buddha gave the advice that we should have sati that we should live diligently we should live devoted to the practice of sati that very few people do and uh, we have the strategy of just having the common awareness of ourselves as we work and we live. But the sati that penetrates into the mind, t h o s few of us know. เมื่อผมมารู้เรื่องนี้เนี่ยผมภูมิใจ เพิ่งตัวเองได้ และก็อยากให้เพื่อนมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษา จะดูระดับใดก็ตามถือศาสนาไหนก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามศึกษา บัติได้ทุกคนเรื่องนี้ so when I knew about this then I was very delighted when I discovered that there was a real refuge in which we could take refuge and at that time since that time I wanted everyone to have the opportunity to practice this and anyone could do this since it has nothing at all to do with any kind of beliefs or religions or any kind of forms at all. It has nothing to do with nationalities has nothing to do with ideologies ถ้าคนรู้คนเข้าใจเห็นจริง ๆ แล้วสิ่งเหล่านั้นเราไม่ต้องการ เมื่อไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นก็มีไม่ได้ ที่มันเกิดขึ้นมาคือเราไม่เห็น เราไม่รู้ เราไม่เข้าใจ แต่เราไม่ต้องการก็จริง คือเราไม่เห็นเรียกว่าโมหะขาดสติขาดจากสมาธิขาดจากปัญญา So when we have real sati samadhi panya then We are free of all the things that we don't want because we can see them. But if we don't have real sati, samadhi, panya, then even though we don't want those things in our mind, we don't want to be caught up with those things, we will be caught up with them. We are caught up with them because we have moha, because we have delusion. Even though we don't want to, we are caught up with those things because we are deficient in sati, deficient in samadhi, deficient in panya. สมาธิปัญญาที่ผมพูด เดี๋ยวนี้ในขณะนี้ มันไม่ใช่เป็นสติสมาธิปัญญาอย่างที่เราเคยพูดกัน เมื่อเราจเจริญสติคำว่าจเจริญสตินี่ก็ไม่เหมือนกับที่ เราทำมาแต่ก่อนคำว่าจเจริญก็แปลว่าทำให้มากคำว่าสติก็หมายถึงความรู้สึกคำว่าสมาธิก็หมายถึงตั้งใจ ให้รู้สึกนี่เองและตัวปัญญาก็รอบรู้ เมื่อเรามีสติ มีสมาธิมีปัญญารู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอปัญญามีมาเอง so sati means feeling or awareness or feeling awareness and samadhi means establishing the mind or setting up the mind panya means complete knowing your all-round knowing to develop sati and samadhi means to make it a lot to make it much to make much of it when you have sati samadhi at all times when you have it always in t h ปัญญาอิเ t บายเซ y แต่ปัญญาเรื่องนี้ไม่ใช่จะปัญญาจะไปแก้ปัญหาของคนทั่วไป หรือ ไม่ใช่จะเป็นปัญญาเป็นนับเม็ดหินเม็ดทรายใบไม้ในป่าไม่ใช่เป็นปัญญาอย่างนั้นคือปัญญามันแก้ทุกนี่เองไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นภายในจิตใจนี่เองคือ h i s p a ญ y a is not ปัญญา it is not wisdom or knowing that one can use to solve the problems of other people or if one h i n use in uh, counting the stones or counting the leaves in the forest or something like that. This is the panya that protects us from suffering, from dukkha, that solves our own problems in our own mind. แต่ก่อนผมเข้าใจว่าความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันมีประจำจิตใจของเราทุกคนผมเข้าใจอย่างนั้นแต่ก่อน Before f o r m a l l y I understood that anger, delusion, greed were characteristics of the mind, were uh, t h e were a normal part, were a real part of the mind of all people. ผมเข้าใจว่า นอกจากพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าต้องมีเหมือนกันทุกคนผมเข้าใจอย่างนั้น I understood that apart from the Arahat or the Buddha, all people must have anger, delusion, and greed in their mind. ความจริงแล้วมันเหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็ตาม พระอรหันต์ก็ตาม หรือู้ทุชนคนธรรมดาอย่างเราเรานี่ก็ตาม ถ้าหากมีสติ มีสมาธิมีปัญญามองสภาพหรือภาวะ ของจิตใจเราอยู่เสมอแล้ว ความโกรธความโลภความหลงไม่มี รับรองได้เรื่องนี้ So actually it's the same for all people whether one is the Buddha or one is an Arhat or one is a common a common person like those of us here now If we have sati, samadhi, panya watching the mind at all times, then anger, delusion, and greed cannot arise. And this is something I can guarantee. คนเราเมื่อไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงแล้วทำการทำงานพูดคิดอะไรก็สบาย so when we have no anger no delusion no greed then whatever we do whatever we say whatever wherever we are whatever is happening we are comfortable we are easy ทุกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทุกไม่มีเงิน หรือไม่มีเพื่อน หรือไม่มีงานทำ ไม่ได้หมายถึงอันนั้น คือทุกในที่นี้คือทุกความดีใจเสียใจนี่เองที่ผมพูดคือไม่ต้องให้มันมีสิ่งเหล่านี้ ความจริงสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอยู่แล้ว เราไปเผลอแลวไปจับเอาสิ่งนั้นเข้ามาเท่านั้นเอง คือ when we have no anger, delusion, and greed in our mind, then we have no suffering. This suffering that we don't have is not the suffering of uh, being poverty stricken or not having any friends or not having this or that, but it is this kind of suffering that I'm talking about is the suffering of being pleased or displeased, happy or unhappy. And that kind of suffering is something that doesn't really exist in our mind to begin with, but we take it up, we take it upon ourselves บางคนอาจจะสงสัยว่า ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงจะได้ไหมอาจจะสงสัยอย่างแต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่มีไม่มีจริงๆ มันมีขึ้นมาในขณะที่เราเผลดนั่นเองดังนั้นผู้ทุชนคนธรรมดาอย่างเราเรานี้จริงว่า อยู่ที่ไหนเป็นทุกข์เพราะมันเผลอตัว มันเป็นคนลืมตัวเนี่ยคนไม่ศึกษาตัวเองนี่เองือ somebody may have doubts and ask Is it possible to not have any anger that is any resistance of any kind, to not have any delusion, any not knowing or confusion of any kind, to not have any greed or any attraction of any kind? Is that possible? But in actuality, we don't have those things to begin with. And those things only arise because we forget ourselves. So that even the common person, the patutana, doesn't have those things and is only in a state of suffering all the time because he is forgetting himself all the time. คนที่สอนก็ไม่รู้ และคนปฏิบัติตามก็ไม่รู้ แล้วมันจะรู้ได้อย่างไงเมื่อต้องการความสงบก็ไปนั่งหลับตาไม่ต้องการอยากเห็นอะไรหูก็ไม่อยากฟังอะไร ธรรมดา คนมันมีตาสำหรับให้เราดูได้ แล้วหูสำหรับให้ฟังเสียงได้ ถ้าหากไม่มีตาไม่มีหูแล้วจะไปทำการทำงานอะไรได้ So if someone that comes to teach us does not know and we practice according to his teaching, then how is it how will we ever come to know ourselves? So trying to get calmness by sitting alone and sitting quietly, closing our eyes so our eyes do not see, and closing our ears so our ears do not hear, is not the way to the real calmness, just one kind of calmness. Because we have the eye in order to see. The eye is for the purpose of seeing. and it can see at all times. And we have the ear for the purpose of hearing. And if you have an ear, then you need to hear at all times. ที่เราเคยพูดกันตาเห็น อย่าให้มีรูปดีรูปชั่วรูปสวยรูปงาม ไม่ต้องมี แต่ธรรมดา ตาเห็นก็ต้อง สวยก็บอกว่าสวย ดีก็บอกว่าดีเราก็ต้องมามองใจเรา แต่อย่าให้มันปรุงใจเราคนนั้นมันสวยมันไม่สวย มันเป็นธรรมดา โลกมันต้องเป็นอย่างนั้นหู ฟังเสียงก็เช่นเดียวกัน เสียงเพาะ เสียงไม่เพาะ เราก็พูดได้ เพราะโลกมันเป็นอย่างนั้น แต่เรามามองจิตใจเรา ตาเห็นมันส่งเข้าไปถึงจิตใจ หูฟังเสียงมันส่งเข้าไปถึงจิตใจ และจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกาย ถูกสัมผัสอะไรอะไรทั้งหมด มันส่งเข้าไปถึงจิตใจบัดนี้เราก็เลยมาจับตัวที่จิตใจคือตัวชีวิตจริงๆนะ่ะทีเดียวเลยก็ได้ So we may have heard this kind of talk that the eye can see, but we should refrain from seeing things as being beautiful or not beautiful. Uh, but in fact, it is a normal matter, and that the eye sees, and some things appear beautiful and some things appear not beautiful. And so we can say that. We can say that looks beautiful, that looks not beautiful. But when the eye sees something which will either be attractive or unattractive, then you should come to look at our mind and not allow that thing to concoct, to conceive or create anything in the mind. Similarly, the ear hears sounds. Some sounds are pleasant and some sounds unpleasant. And we can say that sound is pleasant, that sound is unpleasant. But again, we can immediately look at our mind and not allow the unpleasant sound or the pleasant sound to create, to erect, to concoct and uh, weave anything into the mind at all. Uh, what the eye sees is received at the mind, it is known at the mind. What the ear hears is known at the mind. What the nose smells, the, taste, the tongue tastes, the body feels, and what the mind cognizes itself. All those things uh, gather together at the mind. And so we watch at the mind, we watch our life, our true life, and we don't allow the creating and the concocting and the decorating that arises consequent upon the actual nature of things in the world นี่แหละศึกษาความสงบย่างลัดลัดอึดใจเดียวหรือคิดตาเดียวก็ได้ถ้าเรารู้จักสมุฐานของจิตใจมันนึกมันคิดแล้ว so this way we can study we can study real calmness we can study it directly we can study it in one instant we can study it in one blink of the eye and that is just a matter of knowing the source of the mind the source of thought as it arises สมมติให้ฟังทีแรกน้ำสีมีคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นได้เต็มกระป๋องจะเป็นสีดำสีแดงก็ตามถ้าไปย้อมผ้าขาวผ้าขาวมันจะดำจะแดงไปตาม the mind that's the real problem. So it's the intentional thought and unintentional thought in the mind that's the problem. intentional thought is when there's something to be done, there's something that needs to be done that we need to think out. Like uh, we're going to build a roof here. You have to work out how many how many tiles we need, the price of each tile, and how much money we need. So we need to add it up. And so we do that, and then it's finished. We've done it and it's completed. So intentional thought is about some task, like we're going to travel to Singapore tomorrow, and we have to make certain plans about where to catch the bus and make certain decisions with certain alternatives, so we think that out. So there's something to be done, and we think through it and think. Like บัดนี้เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจสมุฐานของผมคิด หรือต้นเหตุหรือต้นตอของผมคิดนี่น้ำสีนั้นมันจะจางไปหรือว่าน้ำสีนั้นมันไหม้แต่ปริมาณมันร้อยปริมาณมันเต็ม แต่คุณภาพไม่มี เอาไปย้อมผ้าขาวสีดำสีแดงก็ตามมันจะไม่ติดผ้าจริงๆนี่เป็นวิธีที่ทำงานที่ถูก so suppose this is an example suppose that we have a can of dye a full can of dye, mm, which is very high quality, 100% quality dye. And whether it's black dye or red dye, if we take plain cloth and we dye it with that dye, then mm-hmm. the cloth will take on the coloration according to the dye that we use. Now, when we come to see the source of thought or the origin of thought, then it's as if mm. we have that same full can and of dye, that the quality of the dye is very, very poor, and so the cloth doesn't take that coloration. Even though the cloth is dipped in that dye, it does not become red or black or whatever color that dye is. So that's the indirect way of practice. คนเรามันไม่เข้าใจเรื่องของคิดนี่แหละคือมันรู้คิดรู้แล้วมันเข้าไปในความคิด มันเลยรู้เป็นเรื่องเป็นราวคิดโน้นคิดนี้ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจเนี่ยมันคิดเรียกว่ามันคิดมันรู้คิดมันไม่ได้เห็นคิดนะ because we have the problem that we don't understand thought we know thought and knowing thought means that we enter into thought we absorb into it or are caught up in it and we carry along as it thinks about this or that, thinks about all kinds of concerns, and we have states of mind or emotions or moods or feelings that arise because of what we're thinking about. We have satisfaction or unsatisfaction, happiness, unhappiness, hope, anticipation, remorse, whatever, uh, because we're caught up in a thought. And this is called knowing thought. But when we know thought, we don't really understand thought. To understand thought, we have to see thought. ถ้าเราเห็นคิด มันคิดขึ้นมาผมคิดมันหยุด มันคิดขึ้นมาเราเห็นมันหยุดมันไม่ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวแต่เมื่อเราต้องการคิดจะไปทำการทำงานอะไรต่างๆ เราต้องคิดขึ้นมา อันนั้นเรียกว่าคิดด้วยสติ ด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงๆ So when we see thought, thought stops. it doesn't proliferate. It doesn't concoct or create anything. As soon as thought arises, if we can see thought, it stops immediately. And then we think, we only think when we want to think, when we have something that we need to think about, and we intend to think, or we set up the mind to think, then it thinks. And this is called thinking with sati, it's thinking with samadhi, thinking with panya. ความคิดอันนี้มันปราศจากโมหะ และปราศจากโทสะ ปราศจากโลภะ มันอยู่ด้วยสติ อยู่ด้วยสมาธิ อยู่ด้วยปัญญา ทุกคนทำได้ จะเป็นเด็กก็ตาม ผู้ใหญ่ก็ตามหรือเป็นพระสงฆ์องค์เนก็ตามชนชาติไหนภาษาใดถือศาสนาไหนก็ทำได้เรื่องนี้ เพราะมันมีจิตมีใจเหมือนกันทุกชาติทุกภาษา so this thinking this thought is free of anger free of delusion free of greed this is the thinking with sati samadhi panya and anyone can think in this way whether they are lay people or monks or novices or whatever nationality, whatever religion, whatever ideology, anybody is capable of thinking, thought, free of anger, delusion, greed, because all people have mind and body. คำสอนใดๆก็ตาม จะเป็นลัทธิใด ศาสนาไหนก็ตามถ้าหากไม่มาสอนเรื่องจิตเรื่องใจแล้วคำสอนเหล่านั้นไม่ตกไม่มีความสงบสงบไม่ได้ เพราะว่าไปมี พิธีกรรมต่างๆ แต่ส่วนเรื่องจิตเรื่องใจไม่ต้องมีวิธีกรรมอะไรทั้งหมด ดังนั้นคำสอนของพุทธศาสนา หรือพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสาคนไม่กำหนดไม่มีจำกัด จะเป็นคนชาติใดภาษาใดนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้ทั้งนั้น so any kind of teaching any kind of religion any kind of ideology if it does not come down to center upon the mind, then it is not a real teaching, it is a useless thing. And because it is only in the mind, coming down to the mind, that we can put an end to our problems. So the teachings of the Buddha is universal. ทุกลัทธิทุกนิกายเรื่องนี้ so the teaching of not doing evil and doing good of staying with the doing good and refraining from evil that teaching is found in all religions and all ideologies and all ethical systems แต่ชาวพุทธก็สอนแต่ว่าสอนให้มันเข้ากับสังคมเท่านั้นเองแต่เมื่อชาวพุทธ ยังไม่สอนเรื่องจิตใจยังพูดกันเรื่อง ธรรมดายังไม่ให้ทำลายความโกรธความโลภความหลง ยังไม่จัดการกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ จะถือว่าสาวพุทธก็ได้แต่เป็นด้วยสมโนผัวเท่านั้น และตรงกันข้ามจะเป็นศาสนาอื่นก็ตาม หรือว่าคิดอิสลามก็ตาม ถ้าหากว่าเขามีวิธีสอนเรื่องทำลายความหลงผิดเส้นโมหะ โทสะโลภะได้ ก็ดีเหมือนกัน อันนั้นผมเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นแหละสอนให้คนทำลายโทสะ โมหะ โลภะไม่ให้เกิดขึ้นภายในจิตในใจของตัวเอง เพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อน so Buddhists also teach to not do evil and to do good but that i s n l y a teaching for That's a social teaching when we're involved with other people. But until, if someone, if a Buddhist does not teach to destroy anger, delusion, greed, then that is Buddhism only in the very conventional sense. Because it is only that teaching of destroying anger, delusion, greed, which is the real teaching of the Buddha. And so if any other, in any other religion, in Christianity or Islam or anywhere else, if someone is teaching to destroy anger, delusion and greed in the mind, And that is the teaching of all Buddhas, which is that teaching of uprooting suffering, of uprooting dukkha, the inflamedness or heatedness of the mind. ชาวพุทธให้ทานรักษาศีลสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนหรือสร้างอะไรก็ตามเนี่ยไปทำกรรมฐานก็ตาม ไปเจริญวิปัสสนาก็ตาม หากว่ายังมีโกรธมีโลภมีหลงอันนั้นก็ชื่อว่า ยังไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง so in any any Buddhist at all uh, it is okay there's nothing wrong with all the teachings about doing good and making merit and giving dana and uh, helping monks and helping temples and all these kinds of teachings are fine but if anyone is a Buddhist and they have not, they still have any anger, delusion, and greed in their mind. And that means that they have yet to come to study real, true, actual Buddhism. ถ้าหากเป็นพวกถือศาสนาคิดหรือว่าศาสนาฮินดูหรือศาสนาอิสลามศาสนาไหนก็ตาม แต่เขาพูดกันเรื่อง ไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงเกิดขึ้นภายในจิตใจนั่นแหละเขาศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ใครๆก็ศึกษาได้เรื่องนี้ so if someone is teaching giving a teaching in Christianity or Hinduism or Islam or whatever religion and they are teaching to not allow anger delusion and greed to arise in the mind then that is the teaching of Buddhism that is the teaching of the Buddhas and that is the universal teaching because every single person that has ever lived and is living and will ever live doesn't want suffering. Nobody wants suffering. Everyone wants to be free from anger, delusion, and greed. So that is the universal teaching. เรื่องนี้ก่อนผมที่จะมีความสามารถพูดอย่างนี้ผมได้นำเด็ก จังหวัดชัยภูมิมาปฏิบัติ อายุเก้าปีถึงสิบสามปีหรือสิบสองปีนี่เนี่ยตั้งแต่เก้าปีเด็กน้อยเป็นเด็กผู้ชาย และรุ่นที่สองมีเด็กจังหวัดเลย

uh, children who were girls, and they could know the real teaching of Buddhism. เขาก็เลยรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมจริง ๆ และไปตรงเอากับที่พระพุทธเจ้าสอนกับพระวักกะลิว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเรา แม้จะจับสายจีวรของเราอยู่ก็ตาม หากไม่เห็นธรรมแล้วก็ไม่เห็นเราพระเจ้าสอนอย่างนั้น บัดนี้เด็กเรานั้นแหละ ผมมาฝึกเขาเขาก็ว่าเราเขาก็ว่าเขารู้ทำเห็นทำธรรมะ คือตัวของเขานั่นเองเขาว่าอย่างนั้นทำดีพูดดี คิดดีก็เป็นธรรมะทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วก็เป็นอาธรรมแต่เป็นธรรมะ เหมือนกันจะเป็นอาธรรมทำไม่ดีดังนั้น ธรรมะที่ว่า ไม่ต้องการเห็นสีแสง ผีเทวดานรกสวรรค์ เขาว่าเห็นตัวเขาการทำการพูดการคิด นั่นแหละเขาว่า เขาเห็นธรรม So when I taught these these little boys between the ages of nine and twelve, then they, or some of them at least, said that they could know Dharma, they could see Dharma, and what they said was in accordance with uh, the saying of the Buddha when the Buddha said to his attendants at that time that only the one that sees the Dharma sees us, and to see us is to see the Dharma. And if if you take hold of the hem of our jivan, but you do not see us. You do not see the Buddha, then you do not see the Dharma. So what these boys said was the Dharma was themselves, and seeing Dharma was to see themselves acting through body, acting through speech, and acting through mind, doing things, say, saying things, and thinking things. And to watch this happening was to watch the Dharma, to see the Dharma. แต่มันมีวิธีการให้เขาทำ เด็กน้อยชุดนั้นผมฝึกวิธีการให้เขา คือวิธีนั่งวิธีนอน วิธียืนวิธีเดิน แล้วทำจังหวะให้เขา เขาเรียนเป็นแล้วก็ให้เขาทำข้อแรกรู้เรื่องรูปน้ำนี่ยไม่เกินห้าวันเด็กเด็กนี่ยรู้ทุกคน รับรองได้จริง ๆ เรื่องนี้ แต่ว่าถ้าหากเป็นคนแก่นั้นก็ต้องสิบกว่าวันจึงรู้ บางคนบางคนก็ห้าวันหกวันก็รู้ แต่เด็กสองรุ่นนั้นไม่เกินห้าวันต่อคนเดียวบัดนนี้ตอนที่ฝึกขัดดูจิตดูใจแล้วก็รู้เร็วรู้เร็วกว่าคนแก่ so when teaching the children then I taught them the way to do movement to do rhythmic movement in all postures in sitting standing lying down and in walking and the children have the arising of knowing very, very quickly, much faster than older people. And when I was teaching these children, then it would, all of them knew, knew body mind, Vijnan, in at, at most five days. Older people take longer. After knowing that, then they watch the mind and they can penetrate into the mind, know the mind very, very quickly. Again, much faster than all, older people. อันนี้เป็นวิธีฝึกคือพลิกมือขึ้นให้รู้สึกตัวถามเขาเองรู้สึกไหมเขาว่ารู้้วมือลงให้รู้สึกตัว รู้สึกไหมเขาบอกว่ารู้ แล้วก็เลยให้เป็นจังหวะ แต่เมื่อเขารู้สึกขณะคนอื่นจะรู้ไหมถ้าไม่ทำไม่รู้เขาว่าอย่างไรเพราะว่าความรู้สึกตัวจากธรรมชาติจิตใจนั้นมันต้องทำให้รู้จริง ๆ เขาว่าอย่างไรอันนี้ทำไม่เกินห้าวัน รู้จริงๆเรื่องรูปนามเมื่อรู้รูปนามแล้วเขาก็หมดทุก หมดสงสัย เรื่องผีเทวดานรกสวรรค์บาปบุญ เขาก็ไม่มีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้น เขาว่าทำดีก็ต้องดี จึงจะสมกับว่าจงทำดี ให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นที่พึงได้ พึงได้จริงๆ เรื่องนี้ แต่รู้เรื่องนี้เราก็มาสอนเรื่องจิตใจ สอนให้ดูจิตใจก็ต้องมีวิธีเหมือนกัน แต่ให้ทำจังหวะ เหมือนเดิมนะ่ะแต่ทำให้มันเร็วเข้าหรือบางทีก็ทำให้มันช้าลง เมื่อมันคิดขึ้นมา เราเห็น เรารู้เราเข้าใจ เรื่องนี้ก็รู้ได้เหมือนกัน so the way way of teaching is the way of practice is to do movement and to feel the movement, to have awareness of the movement, to know it as it is happening. So when I was teaching the children, I would ask them, when they turned the hand up, I would ask, uh, Are you aware? Do you feel? And they would say, Yes. And they would say that somebody else would not know. Unless you do it, you will not know. You will not feel yourself or be aware of yourself unless you do the movement. So you do the movement and you do it as a rhythmic movement and you develop feeling awareness of yourself. And in not a long time, uh, these children know body mind, and then they continue to practice doing the movement s faster, sometimes faster, sometimes slower, and watching thought, and seeing thought, knowing thought, understanding thought. แต่ตอนเรื่องนี้รู้สมมติวันนี้ตอนวิธีทำทางจิตนี้ ต้องตั้งใจวังแล้วก็ต้องตั้งใจทำคอยดูจิตใจที่มันนึกมันคิดอะไรขึ้นมาให้เห็นให้รู้แต่ทำจังหวะนี่แหละทำอยู่ดังนั้นแหละ ทีแรกมันคิดขึ้นมา เราไม่ไม่รู้ ไม่เห็นแต่รู้ มันเข้าไปในความคิด ทำไปบ่อยเข้าบ่อยเข้า มันก็เลยเห็น โอ้มันคิดอันนี้ เมื่อมันคิดเราเห็น มันก็เลยตัดความคิดได้ ตอนนี้แหละที่จะไปตัดความโกรธความโลภความหลงได้รับรองได้จริง ๆ เรื่องนี้ so in order to practice in the mind to do the practice in the mind we have to really set up the mind really determine the mind to listen and determine the mind to practice, to really do it. And so we do the rhythmic movement, and at the beginning when thought arises, we don't see it, we just know it, which means that we enter into the thought, we're carried along by it. But as we do it more and more, then we the thought gets shorter, we have more and more awareness, more and more experience of the thought until we finally see thought. And when we see thought, it stops. We don't get carried along by it. อันนี้สงบเพราะการเห็นแจ้ง เด็กเด็กรุ่นนั้น เมื่อฝุดดูกลมคิดนี่ ไม่เกินยี่สิบแปดวัน เขารู้ได้ เขาว่าเขาเป็นพระได้จริงๆแต่อายุเพียงสิบสามปี เท่านั้นเอง แต่อย่างสูงนะอย่างต่ำตั้งแต่อายุเก้าปีขึ้นไป ถึงอายุสิบสามปี ไม่เกินยี่สิบแปดวัน รู้ทุกคนบางคนสิบห้าวันรู้ บางคนยี่สิบวันรู้ บางคนก็ยี่สิบห้าวัน รู้ก็มีผมเคยฝึกมาแล้วเรื่องเด็ก แต่ผู้ใหญ่นั้น ต้องเดือนหรือสองเดือนสามเดือนจึงรู้ เด็กๆเเนี่ย เขาพูดจริงทำจริงแล้วไม่เกิน ไม่เกินยี่สิบแปดวัน แม่คนเดียวแต่ที่ผมฝึกมาแล้ว จำนวนเด็กครั้งแรกประมาณสิบกว่าคน ครั้งที่สองก็สิบกว่าคนเช่นเดียวกัน แต่มีแต่เด็กผู้ชายล้วนๆผมไปฝึกทดลองดูแล้วที่นั่นที่ว่า การทำอย่างนี้เป็นเหมือนกันทุกคน ผมทดลองมาแล้ว แต่อยากลองกับผู้หญิงแบบนี้ อยากให้ผู้หญิงลองทำดูธรรมะอันนี้จึงไม่เป็นของใครสมวนลิขสิทธิ์ไม่ได้ แต่ให้เขารู้วิธีทำเท่านั้นเอง so in this way of teaching when I made the experiment with those children in each case there was about 10 children uh, the oldest was about 13 the youngest about 9 and they all knew, all of them came to know Dharma, so that after that I knew that anyone can know, everyone can know. And it was only a matter of them really doing it, of them really setting down and doing the practice. And they, they knew the longest took no more than 28 days. 28 days was the maximum of the practice for them to penetrate into the mind and to really know the real calmness of the mind. And if that is children up to the age of 13, uh, older people will take longer, maybe one month, two months, three months, or whatever. The children will know very fast. But after that experiment, then I could see that anyone that really does the practice will know. เดี๋ยวนี้ผมกำลังรับเด็กมาจากกรุงเทพทีแรกรับมาห้าคนอยู่มาเมื่อวันที่หกที่เจ็ดนี่แหละก็กลับเคินวันที่เก้าพวกนั้น สู้ไม่ไหว แต่ยังสู้อยู่ในสามคนมือเด็กผู้หญิงสองคน เด็กผู้ชายหนึ่งคน แต่ฟังดูแล้วเมื่อมาปฏิบัติทีแรก เดินทางมาจากกรุงเทพวันที่สี่มาถึงที่นี่ วันที่สี่เดินทางมามาวันที่สามตอนเย็นมาถึงวันที่สี่ตอนเช้ามาถึงวันที่ห้าทำกันจริงจังเขาก็รู้ลูกน้ำแต่ได้แนะแนวขึ้นมาวันนี้ให้เขามาทำทางจิต วันที่เก้าวันที่สิบเขารู้ทุกผลรู้ผมคิดเขาแต่ยังทำลายโทสะโมหะโลภะยังไม่ปรากฏเขายังไม่ไม่ได้พูดให้ฟังเรื่องนี้ so uh, now for the first time I have the chance to teach little girls and uh, there are three children here from Bangkok one's a boy and two are girls and they are currently practicing and all of them have come to know body mind, Vietnam, Uh, which is a kind of knowing which frees people from certain kinds of suffering, the suffering of superstition. That uh, people that have this kind of experience are free from belief or fear of things like ghosts and deities and heaven and hell and so on, because they have the experience of knowing, knowing themselves in a realer, realer way or truer way. And all the children are now practicing watching the mind, a l l t h e no thought, but as yet, you know, we've been here, what, seven days, eight days, uh, none of them has said that they, has indicated that they are able to uh, destroy uh, anger, delusion, greed. เขาว่าเขาลูกผมคิดดีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าผมก็พยายามแนะนำเขาให้เขาดูความคิดดูมากๆ เรายิ่งดูมันยิ่งรู้ ยิ่งดูยิ่งรู้ก็ยิ่งสนุก คือทำการทำงานด้วยความสนุกความไม่มีทุกข์เพราะสนุกอะไรสนุกดูความคิด สนุกดูการเคลื่อนไหว มันคิดขึ้นมา มันก็สนุก มันคิดขึ้นมาแล้วก็ยิ่งพอใจในการกระทำของเรา อันนี้เข้าใจว่าคงจะไม่นานเขาคงจะรู้ไปถึงต้นตอของความคิดจริงๆ So the, the children are currently practicing watching thought and I ask them to watch thought a lot. That the the more that one watches thought, the more one enjoys the practice, the more one enjoys the work one is doing, as one is watching, aware of the movements of the body and aware of the movements of the mind. And with this kind of enjoyment of practice, the diligence or devotion to the practice, then it need not take very long before one reaches the origin or the source of thought. แต่การกระทำเรื่องนี้ ความจริงแล้ว ผมอยากให้คนต่างชาติหรือต่างภาษา ถ้าจะมาฝึกจริงๆอ่ะ ต้องหัดให้รู้ภาษาไทยบางเล็กน้อยเพราะว่าผมพูดภาษาไทยไม่ภาษา อื่นๆไม่เป็นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอะไรผมพูดไม่ได้ทางนั้น แต่ผมพูดภาษาไทยนี่แหละแต่ก็ยังไม่ถูกสับ แสนอักขระพยัญชนะเท่าไหร่ แต่ผมเป็นคนที่ขาดการศึกษาการเขียนการอ่านจึงไม่เข้าใจ แต่ว่าการพูดเรื่องทำลายโทสะโมหะโลภะนี่ผมเข้าใจรับรองได้ ใครจะว่ายังไงผมไม่เชื่อ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสงบ เรื่องนี้เป็นเรื่องสติ เรื่องนี้เป็นเรื่องเห็นแจ้ง จริงๆ เรื่องนี้ so um, inspired. I'm pleased to have the chance to teach children, and I'm pleased uh, to have the chance to teach people who are other than Thai people. Even though if anyone who is not a Thai person comes to practice, it is good if they know a little bit of Thai, since I cannot speak any other language, and in fact I cannot even speak Thai properly since I am not a central Thai person, and I have uh, not had the chance to study or be educated. So I'm not very proficient or deeply proficient in speaking speaking the Thai language, but uh, the something that I do know about is the uh, destroying or the cutting off of thought, the cutting off of thought, and the cutting off or destroying of anger, delusion, and greed, and the calmness when there is no anger, delusion, and greed. And this is something that I can guarantee. การรู้ภาษาไทยก็ไม่รู้มาก เพียงแต่ผมถามให้รู้จักว่าเป็นยังไง ไม่เป็นอะไรผมบอกว่าไม่เป็นอะไรหรือว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจ็บหัว หรือว่าวินหัว คืนไส้ถามให้รู้ แล้วก็เรื่องรูปนามีให้รู้ รูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลก และทุกขังอนิจจังอนัตตา สมมุติศาสนาพุทธศาสนาบาปบุญ อันนี้ให้รู้ และก็ว่า เรื่องจิตใจมันนึกมันคิดให้รู้เท่านี้ก็พอแล้ว so this if, if anyone who does not speak Thai is practicing then there's actually not very much Thai that they need to know they just need to know enough to understand if they are asked how is it going that they can give some kind of answer that it's going okay or that they're feeling dizzy or tense or whatever and that they they should know the terms full of Rup Nam, uh, Rup Kam Nam Tam Rup โ o k Nam Rok Dukang Anicang a n a t a สมุดศาสนาพุทธศาสนาปาบุญ which is in the book เรื่องจิตใจนึกคิดนี่มันสำคัญพอพูดแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตนเราแนะแนวให้เขาดูความคิดอันนี้สำคัญ so the important thing is thought and to watch thought And because thought has no real self, it has no entity or no substance to it. So it's important that we watch it. พระจะสอนให้คนทุกคนไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีความหลง so it's important for every person to watch thought and to practice by watching thought so that they will have no delusion greed and anger and then they can live their life in a state of sati samadhi panya การพูดมื้อนี้ก็สมควรแล้วคุณตาย Okay so uh, I think this is enough for today because my health is not so good now and uh, I'm feeling a little bit unwell so I'll take some medicine so we will stop now